Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. petnaest srpnja 1520. godine sultan Osmanskog carstva Selim I, poznati pod nadimkom Javuz ili Okrutni, kreće iz Istambula prema Edirnama, staroj prijestolnici Osmanskog carstva, nekadašnjem Hadrianapolisu. Selimu je tada bilo 50 godina, sultan je bio 8 godina. U tih osam godina Selim je osvojio golema područja Bliskog i Srednjeg istoka. Njegove vojske pobjedile su Perziju, osvojile su Siriju, Libanon i Palestinu. Selim je srušio nekada moćnog mamelučkog sultana u Egiptu i od posljednjeg abasidskog kalifa uzeo njegovu titulu. U osvojenom Kairu šerif Meke predao je Selimu ključeve Meke i Medine, najsvetijih mjesta Islama. Značaj tih osvajanja ovako opisuje Halil Inalđik u knjizi Osmansko carstvo. Pripajanje arapskih zemalja Osmanskom carstvu, a osobito Meke i Medine, obilježava početak novog razdoblja. Osmansko carstvo više nije bilo pogranična država, već islamski kalifat. I od toga trenutka osmanski sultani su sebe smatrali zaštitnicima cijelog muslimanskog svijeta, a ne samo njegovih granica. Političke prednosti ovakve državne koncepcije doći će do izraza za vladavine Selimovog nasljednika. Jedan od vidova te nove svijesti osmanskih vladara bila je činjenica što su vjerski zakon islama podigli na takav stupanj da je dobio primarnu važnost u rukovođenju državom. Još jedan ništa manje važan ishod Selimovih osvajanja bio je taj što su Osmanlije sada kontrolirali najbogatija središta tranzitne trgovine u svijetu. Prihodi Osmanskog carstva su se udvostručili, a državne rezerve novca se prelijevali. tako bogati moćan sultan koji je nadima okrutni dobio kako zbog ubojstava svoje braće, kako mu ne bi bili konkurenti za prijestolje, tako i zbog nemilosrdnih gušenja ustanaka muslimanskih vjerskih sljedbi u kojima su pobijeni deseci tisuća pobunjenika, krenuo je sredinom srpnja 1520. prema sjeveru svog carstva. Edine su bile smještene na križanju rijeka Tunka i Marica. Danas je to područje blizu turske granice s Bugarskom i Grčkom. Na dan polaska sultan se tužio na bolove u leđima. Kada je stigao do sela Sirt, pored mjesta Čortu u Trakiji, Selim više nije mogao dalje. Sultanovo zdravlje bilo je sve gore i gore i 21. rujna 1520 on je umro. Kao uzrok smrti navodi se crni prišt ili čir. Danas se čini vjerojatnim da je Selim umro ili od kuge ili od neke vrste raka. Kako bilo, jedan od najvećih osvajača u osmanskoj povijesti bio je mrtav. Zašto je Selim krenuo na sjever ni danas nije jasno. Najčešće se tvrdi da je ili krenuo na granicu s Ugarsko-Hrvatskim kraljevstvom kako bi ga kaznio za upade na osmanski teritorij ili je krenuo organizirati pomorsku ekspediciju protiv Rodosa i Cipra te križarske flote koju je okupljao papa. Kako bilo, taj moćni sultan umro je na europskom dijelu svoje carevine. za sebe ostavio jednog sina po imenu Sulejmanu. Bratoubilački ratovi bili su česti u Osmanskom carstvu. Selim je uz pomoć Janičara zbacio s vlasti svog oca, sultana Bajazita II. A onda je morao ratovati sa svojom braćom Korkutom i Ahmedom, koji su smatrali da oni imaju pravo na prijestolje. Selim ih je sve pobio. U obračunu je dao ubiti i sve svoje nečake, što je bio korak dalje u dotadašnjoj borbi za prijestolje. Selim je zato imao jednog sina. On se zvao Sulejman. Otac mu je ostavio sjajnu situaciju. Nije bilo braće koja bi mu osporavala prijestolje, janjičari koji su Selimu pomogli u svrgavanju njegovog oca, sada su bili čvrsto nadzirani i odani sultanu i njegovom određenom nasljedniku. Sve vjerske sljedbe koje su mogle uzbuniti carstvo bile su uništene od Selima i strateška situacija koju je Selim ostavio svom sinu, Sulejman je stupio na prijestolje kada mu je bilo 25 godina, bila je sjajna. Nju ovako opisuje Stanford Shaw u prvom tomu povijesti Osmanskog carstva i moderne Turske. Mameluci su nestali. Safavidi i Venecija bili su zastrašeni. Iako je Habsburško carstvo u usponu nadomještalo Ugarsku na mjestu glavnog suparnika sjeverno od Dunava, njegova puna snaga tek je trebala biti dostignuta. Moćna mornarica izgrađena tijekom prethodnih četvrt stoljeća dala je Sulejmanu novo oružje koje je mogao koristiti da bi se borio protiv neprijatelja, kako na kopnu, tako i na moru. Selimova osvajanja zemalja starog islamskog kalifata dala su sultanu goleme izvore prihoda. Sulejman je na prijestolje došao 1520. Do smrti 1566. vodio je 13 velikih vojnih pohoda i ukupno je proveo 10 godina na tim pohodima. Prva kampanja koju je poveo bila je možda nastava kone koju je započeo njegov otac. Krajem proljeća 1521. Sulejman je pokrenuo svoju vojsku prema sjeveru, prema ključnoj točki obrane Ugrsko-Hrvatskog kraljestva na rijeci Dunav. Beograd je još od doba Rimskog carstva bio ključna točka obrane na Dunavu. On je smješten na ušću Save u Dunav, na granici Panonske ravnice i Šumadije. U Beogradu se križaju putevi koji vode od sjevera na jug i sa zapada na istok. Već u prvom stoljeću po Kristu u Beogradu Singidunumu bila je smještena četvrta rimska legija i dio rimske flote koji je čuvao Dunav. Bizant je od Beograda napravio ključnu točku obrane. Beogradom su do početka novog vijeka vladali i Bugarska, Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo, srpski srednjovjekovni vladari. Kroz taj grad najmanje tri puta prošla velika križarska vojska na putu prema svetoj zemlji. Godine 1427. Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo je od njega napravilo ključ ključnu točku obrane od prodora Osmanskog carstva. Beograd je izdržao dvije velike osmanske opsade, ona iz 1440. i 1456. Pobjeda vojske koju su predvodili Ivan Hunjadi i Ivan Kapistran odgodila je prodor osmanske vojske u Podunavlje za pola stoljeća. Ali 1521. pod Beograd je došla vojska koju je predvodio sultan koji će u povijest ući pod nadimkom veličanstveni. Vjekoslav Klajić u povijesti Hrvata piše. U prvoj desetini lipnja bio je sultan u Plovdivu. 11. lipnja ostavio je taj grad, te je prevalivši Balkan udario prema Sofiji i onda Nišu. Kudi god prolazio, sve su se nove čete njemu pridruživale. Iz Niša poslao je jedan dio svoje vojske s rumelijskim Beglerbegom Ahmed Pašom prema Šapcu. Drugi dio povjerio je velikom veziru Piri Paši da udari s njime na Beograd. S glavnom pak vojskom išao je sultan polagano za njima. U isto vrijeme imale su druge čete udariti s jedne strane na erdelj a s druge na Hrvatsku, da se tako rasplamti rat na čitavoj granici od Severina do Dubrovnika. Godina 1521. bila je idealna za napad na Beograd. U listopadu 1520. Karlo V. Habsburški bio je okrunjen u Ahenu za njemačkog kralja. Izabran je za cara Svetog Rimskog carstva njemačke narodnosti. U proljeće na carskoj skupštini u Wormsu pojavio se Martin Luther. Bio je to izazov Karlu V. katoličkom kralju i caru. Karlo je odbacio edikt iz Wormsa i tako objavio rat protestantizmu. Pored tog rata počeo je još jedan francuski kralj Francova I nije mogao dopustiti da Karlo V postane hegemon zapadne Europe. I tako je počeo rat između Francuske i Habsburga. U takvoj situaciji Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo samo je trebalo dočekati Sulejmanovu vojsku. ugarsko hrvatskim kraljevstvom vladao je Ludovik II. Jagelović. On je rođen 1506. godine. Bio je treći Jagelović na Ugarsko-Hrvatskom prijestolju. Na prijestolju je došao kao desetogodišnjak. Punu vlast tek je dobio one 1521. kada se Sulejman odlučio na pohod na Beograd. U trenutku kada je došao na prijestolje, kraljevstvo je bilo financijski uništeno i u stanju bezvlašća. Godine 1519. mletački poslanik na Ugarskom dvoru ovako je opisao stanje u kojem je živio kralj Ludovik. Prihoda ima malo, samo 140 tisuća dukata, dok je kralj Matijaš primao po 800 tisuća. Iz toga se događa da nema u kuhinji što da se kuha, da nema od čega da se živi. Zbivalo se da su njegovi dvorjanici morali tražiti zajem od 14 dukata, a razlog je tomu što je otac njegov založio mnoga kraljevska mjesta samo da dobije novca za uzdržavanje. Nadalje, što su Turci osvojili brojne gradove u Bosni i Hrvatskoj. Kralj koji nije imao što za jelo poslao je 1521. da se po kraljevstvu nosi krvavi mač. Bio je to stari znak da se kaže da kralj zove u rat. Malo se tko na poziv odazvao. Dok je mač putovao kraljevstvom, osmanske trupe došle su pod Šabac, grad na desnoj obali Save. 7. srpnja 1521. osmanske trupe zauzele su taj grad i tako dobile točku za prelazak preko Save. Jedan dio osmanskih trupa krenuo je prema Požeškoj, Vukovarskoj i Srijemskoj županiji. Tamo su plijenili to područje i tako osiguravali bok trupa koje su se kretale prema sljedećem cilju, Zemunu. Njega je branila posada pod zapovjedništvom Marka Skoblića. Nakon višednevnih borbi Zemun je pao. Priča kaže da su ranjenog Skoblića doveli pred sultana i pružili mu prigodu da se pokloni i prihvati njegovu vlast. Ovaj je to odbio i bio je bačen pod slona koji ga je izgazio. Dok su osmanske trupe zauzimale Šabac i Zemun, Piri Paša je pripremao opsadu Beograda. Sultan Sulejman je 26. srpnja prešao kod Šapca Savu. Pet dana kasnije počela je opsada Beograda. Beograd je branila posada od oko 700 ljudi, uglavnom plaćenika, predvođena s tri kapetana, Blažom Olahom, Ivanom Botom i Mihajlom Morom. Osmanska vojska imala je možda oko 30.000 vojnika i brojne pratitelje. Pored vojske, Sulejman je imao i moćno osmansko topništvo. Opsadu Beograda ovako opisuje Jekoslav Klajić. Posada u Beogradu branila se kroz više tjedana junački, te je turska vojska samo uz goleme žrtve mogla osvojiti najprije Varoš, a onda i Vanjski grad. Ali kada se Sulejman spremio da počne jurišati na nutarnji grad ili pravu tvrđavu, izdao je branitelje jedan od triju kapetana po imenu Mihajlo More, koji je noću došao u turski tabor te sultanu odao najslabiju stranu tvrđave. U sve to Odbijali su preostali kapetani turske navale, dok se posada nije smanjila na 70 ljudi. Videći napokon da se ne mogu održati, gonjeni još od domaćih žitelja kojima je bilo žao uludo izginuti, privoliše napokon na ponudu Sulejmanovu, koji bijaše pismom zavirio da će ih pustiti da slobodno odu u zavičaj, ako mu grad predadu. I tako mu 29. kolovoza 1521. predadoše Beograd, nakon junačke obrane kroz dva mjeseca. Nakon pada Beograda Sulejmanu je bio otvoren put prema Srednjoj Europi. On je odlučio pričekati na taj prodor. Sljedeće 1522. okrenuo se prema otoku Rodusu koji su držali vitezovi Ivanovci. Srednjoj Europi je poslao svoje glasnike da razglase pad Beograda. Ugarsko-hrvatski kralj Ludovik imat će još pet godina života. Jagelovići su prvi puta došli na Ugarsko-Hrvatsko prijestolje 1440. kada je Vladislav II. Jagelović kao Vladislav I. okrunjen za Ugarsko-Hrvatskog kralja. Nakon njega na Ugarsko-Hrvatsko prijestolje iz kuće Jagelović 1490. stupio je Vladislav II. On je vladao do 1516. godine. Naslijedio ga je njegov sin jedinac Ludovik od svih Jagelovića na ugarsko-hrvatskom prijestolju samo će Vladislav II umrijeti prirodnom smrću i zadržati se na prijestolju više od četvrt stoljeća, govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu. kada je dakle 1490. umro Matija Korvin koji nema legitimnog nasljednika, pojavilo se tu nekoliko kandidata. Prvi su naravno tu bili Habsburgovci koji još od doba Fridrika III pokušavaju dakle na temelju kratkotrajne vladavine Alberta Austrijskog pokušavaju ostvariti svoje pravo dakle, na ugarsko-hrvatsku krunu. Tu će biti Maksimilijan Hadruški koji će istaknuti svoju kandidaturu. S druge strane pojavit će se još dva kandidata, u osnovi dva brata. Jedan je bio Vladislav koji će nam ostati zapisan kao Vladislav II. Agelović i njegov brat Ivan Albert koji je bio poljski kralj. Vladislav je bio u tom trenutku češki princ koji će biti češki kralj jer 1471. on postaje češki kralj nakon smrti Jurja Podibratskog, dakle njegova žena poziva poljskog princa Vladislava da preuzme krunu zbog različitih rodbinskih veza, a i zbog činjenice podijeljenosti tog krajstva između katoličke opcije, husitske opcije, utratističke opcije i tu je smatralo se da bi jedan, dakle, katolički princ mogao na neki način osigurati stabilnost. Međutim, tu se naravno javio problem tada još živućeg Matije Korvina koji također <laughs> pretendira na tu krunu i na kraju će taj sukob završiti tako da će se u, požunu 1491. Matija i Vladislav dogovoriti oko toga da će obojice nositi krunu kralja Češke, to jest kralja Bohemije, s tim da će realno Matija vladati Moravskom, a e, Vladislav će vladati dakle Češkom. Nakon što je Matija umro, naravno Vladislavu je ostala čitava Češko, Češko i u principu činio se on kao i najbolji izbor, jer naime njegova majka je unuka Žigmundova, čerka Alberta Austrijskog, pa, pa, na taj način u principu, dakle, Vladislav dolazi na, na vlast podupirajući tu hadursku, na neki način hadursko pravo na prijestolje, a s druge strane dolazi u principu iz kuće Jagelovića koji onda svoje pravo vuku na neki način, iako ne izravno iz Anžovinske loze, a na neki način se onda može on i pozivati i na onu u vladavinu njegovog u principu strica a Vladislava prvog to je trećeg Varničega. Jagelovići su bili poljsko-litvanska dinastička kuća nastala brakom Jagela ili Jogajla, jednog od 12 sinova litvanskog velikog vojvode i poganina, i Jadvige, poljske kraljice i kršćanke. Jogajlo je nakon pokrštenja uzeo ime Vladislav i postavio je temelje jednoj od najjačih država ranog novog vijeka, Poljsko-Litvanskog kraljevstva. Jagelov sin Vladislav okrunjen je 1440. za ugarsko hrvatsko kralja. Bio je to prvi Jagelović na Ugarsko-Hrvatskom prijestolju. Vladislav je 1444. poginuo u bici kod Varne. Sljedeći Jagelović koji je došao na Ugarsko-Hrvatsko prijestolje također je nosio ime Vladislav. Sukob koji je izbio između ova tri kandidata Maksimiljana Habsburškog, Vladislava i njegova brata Ivana Albreta okončit će se već 1491. požunskim mirom, jer će već prije toga Ivan Albret i njegov brat Vladislav se u jednom sukobu kod Košica će dakle shvatiti da u principu da, da poljski kraj će prepustiti svome bratu pravo na hrvatsko-ugarsku e, krunu, a sa maksimiranom će se 1491. dogovoriti, dakle potpisat će se jedan sporazum da će ukoliko Vladislav ne bi imao muškog odjetka, jednostavno na će kuća Habsburgovaca. To je bilo u stilu u principu i ranijih potpisivanja ugovora između kraljeva Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva i kuće Habsburga, jer će i Friedrich već ranije tijekom 15. stoljeća nekoliko puta potpisivati sa Matijom Korbinom e, slične sporazume. Sa dolaskom na vlast Vladislav se našao u principu u jednoj iznimno nezahvalnoj situaciji. Plemstvo ga je izabralo upravo iz istog razloga kao što je biralo i ranije svoje dakle, kandidate, a to je ne žele jako kralja. Žele slabog kralja. Kralja koji nema, koji nema puno utjecaja i u principu žele od kralja napraviti prvog među jednakima i s njime manipulirati koliko god se to može. Shodno tome, da bi stupio na prestolje, Vladislav je morao položiti takozvanu zavjetnicu, gdje se na neki način odrekao svih kraljevskih prava, odrekao se svih poreza koje je Matija Korvin dakle uveo i općenito kad kaže se ono svih Matijinih novotarija, dakle ukinuo je i vojni sustav koji je Matija Korvin uspostavio, osiguraoši svoju vojsku jedino na način tako da može po, pozvati realne čete ukoliko bi se kraljevstvo branilo. Dakle, ne može nikakve napadačke ratove voditi osim ako nema vlastitu vojsku, a znamo da je nema. Mi, Vladislav, Božjom milošću kralj Ugarski i Češki, Mark Grof Moravski i tako dalje. Ovom ispravom dajemo na znanje svima kojih se to tiče, da ćemo kraljevinu Ugarsku s ostalim kraljevinama i pokrajinama njoj podloženima, gospodu prelate i barune, sve crkve i crkvene osobe, zatim plemiće i gradove, kao što i ostale žitelje i stanovnike iste kraljevine, uzdržavati u starim pravicama, povlasticama, sloboštinama i dobrim običajima, u kojima su ih naime blažene uspomene kraljevi i održali i koje su imali uživati, tako da nećemo ni pod kakvom izlikom uvoditi makakve novotarije, što smjeraju na njihovu štetu i ugnjetavanje, a naperene protiv njihovih starih sloboština, kao što je to radio rečeni pokojni kralj Matijaš, pa će uvedene po istom pokojnom kralju Matijašu da ćemo ukinuti. Namet pak ili daću od jedne forinte da nećemo nipošto zahtijevati, nego ćemo sa starim, pravednim, redovitim i običajnim kraljevskim prihodima zadovoljni biti. jednako tako ukinućem matinih poreza i vraćanjem stanje na pred Korvinovsko razdoblje. Vraća se tridesetnica, vraća se kunovina, E, dakle svi oni porezi koji su ranije postojali, što osnovno ne bi bilo loše da plenstvo uz vraćanje tih poreza nije tražilo i vlastito izuzeće koje su prije toga imali, tako da je kralj ostao bez ikakvih realnih prihoda u kraljevstvu a istovremeno se obavezaši da će braniti kraljevstvo od svih vanjskih napadaja, a to u tom trenutku naravno su Osmanlije koje 1490. godina u principu doživljavaju jednu, svoju, jednu od svojih ekspanzija. To je dovelo dakle Vladislava u situaciju da on se u pojedinim trenucima čak nije mogao kao ni njegov sin kasnije ni financirati vlastiti dvor, nego je pokušavao na različite načine dobivati pozemice iz drugih vanjskih izvora kao što su hadurgovci kao što je Mletačka republika. Morao igrati jednu vrlo dinamičnu političku igru lavirajući između osmanskih interesa, interesa papinstva, interesa Hadrugovaca i interesa Mletačke republike u želji da se obdrži na vlasti. Toga je dovelo nekoliko puta u vrlo nezgodnu situaciju, kao što je recimo situacija osnutka Hambrijske lige početkom 16. stoljeća, kada je dakle papinstvo, francuski dvor, i dakle Habsburški dvor pa i dvor Španjolske pokušavali su dakle napraviti ligu s kojom bi se uništilo Mletačku republiku zbog sumnje da ima i vrši monopol na Apeninskim poluotokom. Vladislav je bio pozvan u tu ligu, dugo se bio je neodlučan jer u principu bez Venecije on nije mogao braniti južne dijelove svoga kraljevstva niti ostvariti želju da se rekonstruira kraljevska vlast u Dalmaciji, što ga je dakle onda u principu dovodilo u situaciju da mora obećati stvari koje ne može izvršiti što u osnovi i nije činio. U ljeto 1503. godine koje u Rimu bilo izuzetno vruće, papu Aleksandra VI. Borđu tijekom večere u vrtu kardinala Hadrijana zahvatio je nagli nalet vrućice. Papa je otišao u kući i liječnici su mu pustili krv. Papino stanje nije se poboljšavalo 18. kolovoza 1503. pet dana nakon naleta vrućice Aleksandar VI je umro. Iza njega ostao je njegov sin Čezare Borđa, knez Romanje i vojvoda od Valentinoa. Namjera Čezare Borđe, koju je podržavao njegov otac, bila je da se uz papinsku državu vežu gradovi Romanje i Marke, te da Cezare za sebe i svoje potomke osigura državu u Italiji. Čezare Borđa bio je na dobrom putu da to i ostvari. Ali onda je prvo umro njegov otac, a onda je i bolest njega srušila u krevet. Cezare Borgia uspio je u papinsku stolicu posjesti Pija III. nečaka pape Pija II. Međutim, papa Pio III. bio je papa manje od mjesec dana. Pijov nasljednik Julije II. neće biti tako podatan Cezare u Borđi. A na sve to došla je ambicija moćne države sa sjevera. John Julius Norvić piše. Venecija je uvidjela svoju prigodu. Naglo odrezana od svoje trgovačke hegemonije, lišena saveznika i prijatelja, pod stalnom i sve većom prijetnjom od Turaka na istoku i vladara Europe na zapadu, činilo joj se da njezina jedina dugoročna šansa za preživljavanje leži u stvaranju bedema na kopnu. Prema tome, kada su razvlašteni gospodari gradova koji su pali pod Vojvodu od Valentinoa potražili zaštitu na venecijanskom teritoriju, ona im je odmah ponudila sučuti sklonište. I kada su, vidjevši Čezarea kako se suočava s krizom svoje sreće, ti gospodari pokazali odlučnu i manje više istovremenu namjeru da se vrate na vlast, Venecija im je dala djelatnu potporu. Sve je to bilo dano pod uvjetom da će oni prihvatiti nju kao gospodara i vladati u njezino ime. Do kraja godine zastava Svetog Marka vjorila se iznad Rusija i Forlimpopolija, Riminija, Červije i Faence. U pokušaju da proširi kopnene posjede u Italiji, Venecija je otišla predaleko. Novi papa Julije II. smatrao je Veneciju jednako opasnom kao i Čezarea Borđu. Venecijanskom poslaniku pri svetoj stolici Antoniju Giustinijaniju u srpnju 1504. Julije je rekao Venecijanci žele od mene napraviti svog kapelana, ali to se nikada neće dogoditi. Prvi diplomatski korak u savezu protiv Venecije Julije je napravio već 1504. Kada je pod njegovim pokroviteljstvom 11. rujna u Bloau sklopljen sporazum između Francuske i cara Svetog Rimskog carstva Maksimilijana Habsburškog. Predmet sporazuma bila je Venecija. Pet i pol godina ranije kralj Francuske sklopio je sličan sporazum o savezu, ali s Venecijom. Sporazum je još vrijedio, ali to nije smetalo ni papu, ni njegove nove svjetovne saveznike. Kruna tih diplomatskih napora protiv Venecije bila je Kambrajska liga, sklopljena 10. prosinca 1508. između cara Maksimilijana, francuskog kralja Luja XII, Ferdinanda II. Aragonskog i pape Julija II. Vladislav II. bio je u nezgodnoj situaciji. Od njega su Maksimilijan Habsburški i papa tražili da se pridruži ligi, a Venecija, koja mu je pomogla u obrani juga kraljevine, tražila je da se on ne upliče u te poslove. Vladislav je pristupio ligi, ali nije napravio ništa kako bi joj pomogao. Na koje niske grane pala kraljevska vlast pokazuje recimo i Krbavska bitka 1493. godine koja je pokazala da kraljevski sustav obrane i općenito sustav obrane kraljevstva uopće ne funkcionira. Nakon isteka jednog od potpisanih mirova, osmanske vojske su ponovo krenule haračiti pro 1491. zapadno od svojih granica, prodili su do Krajinske i jedna manja, jedna manja čete uspjele su je, dakle, hrvatske trupe a, vođene tadašnjim banom, uspjele su je kod Udbine savladati. To je dalo jednu lažnu nadu, jer kada se iduće godine, kada se, stvari dvije godine kasnije, pokrenuo novi pohod pod Jaku Pašom koji je također napravio dakle jedan luk krenuši prema Međimurju pa onda zaokrenuši Krajinskom ispuštajući se prekolike nazad u Bosnu. Banska vojska vođena dakle Banom Emerikom Derečinom ili Imrom Derečinom je smatrala da se može suprotstaviti na identičan način kao dvije godine ranije Osmanlijama i da zadati im nekakav dakle poraz. Međutim pokazalo se to potpuno krivim jer iako brojnija hrvatska vojska, plemeniteška vojska je bila hametice potučena na na Krbavskom polju, što u tom trenutku u principu je bilo strašan, strašan gubitak velikog dijela vojno sposobnog plenstva ali nije predstavljalo teritorijalni gubitak, jer u tom trenutku sve do 20. godina 16. stoljeća Osmanlije nemaju nekakvu teritorijalnu ekspanziju u hrvatskom dijelu, dijelu kraljevstva. Koliko je to nekako moralni udar bio za čitavo kraljevstvo, govore možda ponajbolje riječi suvremenika tih događaja takozvanog Popa Mertinca koji kaže i nalegoše Turci na jezik hrvatski. Drugi opisi jasno govore o tome da je vijest o krbovskom porazu jako loše odjeknula na čitavom zapadu, međutim bez ikakvog dakle akcije od strane europskih dvorova u smislu hajmo sada se reorganizirati i pomoći da se ta granica brani. Akademik Tomislav Raukar u knjizi Hrvatsko srednjovjekovlje piše da se Vladislav II. neracionalno ponašao. Godine 1510. kralj Vladislav obnovio je primirje s Osmanskim carstvom. 1. listopada te godine Petar Berislavić i Ambrozije Šarkanj u Konstanci utanačili su s carom Maksimilijanom Habsburgovcem savez i tako najavili pristup kralja Vladislava Kambrajskoj ligi. Kralj Vladislav je trebao do travnja sljedeće godine povesti vojsku na mletačke posjede na Jadranu. Akademik Raukar takvu politiku ovako opisuje. On je prihvaćao zahtjeve Kambrejske lige ne vodeći računa o njihovoj ostvarivosti. Sa stajališta hrvatske povijesti i njezina prostornog razvoja pak, kraljevo pristupanje ligi bilo je još apsurdnije jer u balkansko-jadranskoj konstelaciji oko 1510. godine glavnom silom ugrožavanja na hrvatskom prostoru ne bijaše Venecija, nego Osmansko carstvo. Republika istina pod svojom vlašću držala gotovo cijeli istočno-jadranski pojas hrvatskih zemalja, ali je njezina vlast bila teritorijalno statična, opsegom povijesno okončana i nije prijetila središnjem temeljnom dijelu hrvatskog prostora, o kojem je ovisilo samo postojanje Hrvatske. Oko 1500. godine raščinjavanjem Hrvatske ne prijeti Venecija, nego Tursko carstvo. Mletačke pristalice na Vladislavovom dvoru bile su uvjerene da ugarsko-hrvatski kralj i ne može ništa napraviti protiv Venecije. Vjekoslav Klajić piše. Privrženik mletački Filip More hrabrio je mletačkog poslanika time što je državna blagajna prazna, a gospoda ne daju novca. Neka me rastrgaju na komade, kazao je on, neka mi duša zađe u pakao, ako će ikada ugarska vojska prijeći preko gora da zauzme Dalmaciju. To nije značilo da su hrvatske zemlje bile u stanju mira. Maksimilijan Habsburgovac je u kolovozu 1510. iz Augsburga poslao svog izaslanika bosanskom Sanđaku Farizbeju i tražio od njega da udari na mletačke posjede u Dalmaciji. Venecija je pak od Osmanskog carstva tražila da udari na njezine neprijatelje Habsburgovce. Kako god Osmanlije postupile, na udaru su bile hrvatske zemlje, u kojima je i onako trajao onaj mučni pogranični rat. A na kraju od sve te lige nije ostalo puno. Godine 1510. papa je promijenio stranu i prišao Veneciji, a Ferdinand Aragonski zauzeo je neutralan stav. Tijekom Vladislave vladavine dakle dolazi do toga da u principu s jedne strane imamo situaciju da slavonsko plenstvo zastupa svoje interese, hrvatsko plenstvo zastupa svoje interese, a onda opet svaki od tih plemića ima vlastiti interes obrane vlastitog teritorija. Priča o Ivanu Karloviću i njegovom banovanju je možda jedan egzemplaran primjer toga te situacije. Čovjek koji je razmjerno mlad bio u potrebi, iako krbavski knez eh, visokog roda, iako mlad, dakle, vješt vojnik naći će se u potrebi već 1509. godine po prvi put dakle tražiti pomoć od mletaka u financijskom smislu jer je braneći svoj, dakle, svoje, svoje posjede, dakle, Lapačko polje, Krbavsko polje i tu zonu u principu brani ono što je Veneciji najinteresantnije na istočnoj Adarskoj obali, a to je Zadar, Zadarsko zaleđe. I on će sve do trenutka kada će se povući iz tog područja 1524. će obnavljati redovito 15 godina svoje kondutirske dakle, ugovore sa, sa mlecima. Drugi plemići kao što su Frankapan i konkretno Krsto Frankapan će se obratiti pak na Habruški dvor, tražeći u principu od njih pomoć. Naravno, svi oni traže i pomoći od ugarske krune ali ta pomoć osim lijepih riječi ne dolazi. Slavonsko plenstvo pak u principu je u situaciji da ono je unutar sebe podijeljeno na određene struje jer već, već u doba dakle samog Vladislava, a onda poglavito njegovog sina Ludovika drugoga stvaraju se vrlo jasne, na samom dvoru vrlo jasne struje koje će zastupati starija historiografija bi nazvala narodnu i dvorsku opciju, gdje će u principu pokušavati naći neku vlastitu sreću u smislu osiguranja vlastitog opstanka, jer mora se imati na umu da Osmanlije kada prodiru u tom trenutku, dakle početkom 16. E, stoljeća, krajem 15. i početkom 16. stoljeća još uvijek ne zauzimaju teritorije, ali stalnim takozvanim malim ratom vrše pritisak na granicu iz koje onda nakon toga ljudi bježe. I kada ljudi bježe, u principu nestaje one porezne osnovice, nestaje radne snage, nestaje logistike za organizaciju bilo čega. Tako da onda da slavonski plemići pokušavaju na različite načine, kao i ugarsko plemstvo, pokušavaju se, pokušavaju se osigurati, pa jedan od zakona koji će onda pokušati donijeti bit će i zakon o zabrani obe seljaštva, što će onda u ugarskom dijelu kraljevine dovesti do jedne velike pobune, eh, takozvane dožine eh, bune. Riječ kondotjer dolazi od talijanske riječi kondota ugovor. Tim ugovorom kondotjeri bi se stavili u službu nekog talijanskog grada, države ili pojedinca. Kondotjer je bio vođa plaćenika koji bi se stavljali u službu nekoga u brojnim ratovima koji su se vodili od sredine 13. do 16. stoljeća na Apeninskom poluotoku. Prvi plaćenici i njihovi kondotijeri bili su stranci. Najranija poznata skupina plaćenika, ona iz 1303. godine, bila je iz Katalonije i oni su se borili u dinastičkim sukobima na jugu Italije. Sredinom 14. stoljeća na glasu, u glavnom zlu, bila je velika družina, skupina plaćenika iz Njemačke i Ugarske, koja se borila i usput terorizirala i pustošila po Romanji, Umbri i Toskani. Velika družina među prvima je imala formalnu strukturu i čvrstu stegu. To je uveo njezin vođa, kondotjer Montreal d'Albarno iz Provence. Jedan od najpoznatijih talijanskih kondotjera bio je Carmagnola. Njega ovako opisuje John Julius Norvić u povijesti Venecije. Sin siromašnog seljaka, neki ga opisuju manje laskovo kao svinjara, Carmagnole proveo gotovo cijeli djelatni život u službi obitelji Visconti. Tijekom toga vremena njegova hrabrost, snalažljivost i vojnička vještina dale su mu reputaciju kojoj nije bilo ravne u cijeloj Italiji, a možda i u Europi. On je bio taj koji je planirao niz briljantno uspješnih kampanja, kojima je Filippo Maria prvo vratio vojvodstvo svoga oca, a nakon toga ga proširio. On je bio taj koji je vodio milanske vojske iz jedne pobjede u drugu. Viskontijevi su ga bogato nagradili sjajnom palačom. Karmanjola nije gubio vrijeme i dodatno ju je proširio i s godišnjim prihodom od nekih 40.000 zlatnih florina, koji je bio izuzet od bilo kojeg poreza. Titulom i 1417. rukom jedne od njihovih rođakinja, Antonijom Visconti. Ali Filipo Marija nije nikome u potpunosti mogao dati svoje povjerenje. Nije to bilo u njegovoj naravi. Niti je mogao zaboraviti da je njegov general bio kondotijer do srži, a u jeziku kondotijera nije bilo riječi za odanost. Oni se drugačije i nisu ponašali. Njihovi mačevi bili su prodani otvoreno onome tko najviše ponudi. Njemu su pripadali onoliko dugo dok je on mogao plaćati tu cijenu. Život kondotjera bio je težak. Malo tko ih je volio, malo tko im je potpuno vjerovao. Pobjede koje su postizali nisu uvijek bile potpune. Potpuna pobjeda značila je uništenje protivnika, a to je pak značilo da potrebe za kondotjerom i njegovom družinom više i nema. Sve su to znali oni koji su unajmljivali kondotjera. Sam Carmagnola služio je Viskontijima iz Milana, a nakon toga se stavio u službu Venecije. Na kraju mu je venecijanska oligarhija prestala vjerovati i javno su ga 1432. pogubili na trgu Svetog Marka. Kondotjeri koji su služili Veneciju u Dalmaciji bili su u drugom položaju. Svoje su usluge mogli ponuditi samo još Osmanskom carstvu, a to nije dolazilo u obzir jer su se i stavili u službu Venecije kako bi svoje posjede obranili od nadiruće caravine. I tako su hrvatski plemići bili najvjerniji kondotjeri Venecije. Gospodarica mora unajmljivala je njihove usluge jer su oni braneći svoje posjede branili i gradove na istočnoj obali Jadrana koji su bili u zaleđu tih posjeda. Jedan od tih kondotjera bio je Ivan Karlović, hrvatski ban. kada će 1520. nakon dakle bitke na Plješevici poginuti Petar Berislavić, otvorit će se pitanje ko može biti novi ban, budući da biti ban više nije bila samo čast, nije bila funkcija koja je dakle treba osigurati neki red i, e, i poredak, nego je bila funkcija koja je trebala osigurati život kao takav i to ne kroz neke oficijelne načine, dakle postojeće strukture moći i vladanja, nego u principu prije svega iz vlastitih sredstava. Ivan Karlović će budući da, da se našao u situaciji da onako i onako mora braniti velik dio te granice, smatrao je da možda kroz titulu bana će moći bar djelomično dodatno pokriti dakle troškove s vlastitog, vlastitog e, vojevanja, iako nije bio svjestan da količina novca i količina pomoći koje dolaze od, kraljevske krune je u potpunosti nedostatna za, za bilo što, jer nakon što prihvaća bansku čast 1521. prostor koji treba braniti proteže se od jajca sve do Splita i Klisa, što jednostavno on čak ni kroz te kondotjerske ugovore koji su znali iznositi i, po, i do 5000 dukata godišnje um, je znala isplaćivati e, Venecija, nije bilo dostatno. E, Ivan Karlović je nekoliko puta, kao i Petar Berislavić, priskočiti jajcu u pomoć, međutim, kada 1520. godine na Osmansko predstavlje dolazi nasljednik Selima I, e, Suleman II. veličanstveni, stvari više neće biti e, toliko jednostavne. Dok je Selim bio više orijentiran dakle, na širenje carstva na istoku prema Mamelučkom kalifatu i dakle tom nekakvom blisko pitanjima, Sulejman će se otvoriti prema zapadu. I već 1521. kada osvaja Beograd, postaje jasno da se vrata Južne Ugarske otvaraju, a uz vrata Južne Ugarske, dakle u principu da bi se vrata širom otvorila, potrebno je samo još razbiti sustav banata koje je uspostavio Šmatija Korvin, a zadnja točka u tom trenutku koja se još drži jest dole na samom jugu Klis i nešto sjevernije je Jajce a, sa padom Knina dolazi do opće panike u toj zoni, pa stanovništvo Skradina masovno bježi, pa uskoro pada i Skradin, potom pada Os, Ostrvica, 1525. pašće i Obrovac. U toj situaciji Ivan Karlović je posto svjesan da on jednostavno više nema snage to braniti i smatrao je časnijim otpustiti se dakle sa te a, banske časti i pokušati spasiti od svog posjeda što se spasiti da, jer više nije imao dovoljno niti logističke snage, niti financijske, a niti vojne moći, dakle rastezati se od jajca pa do klisa. Vladislav Jagelović umre je 1516. godine. Na prijestolju je bio 1490. Za vrijeme njegovog vladanja Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo došlo je na rub Rasula. Način na koji je živio Vladislav pokazuje to Rasulo. Vjekoslav Klajić piše. Suvremenik, češki vitez i potonji olomoučki biskup Dubravski, koji je kralja osobno poznavao, opisuju ga u svojoj češkoj povjesnici po prilici ovako – bio je tako šutljiv da su ga premnogi nazivali nijemim kumirom, koji ne može drugo govoriti nego bene i dobže ili dobro. Jer on je običavao ugrima kojih jezik nije poznavao odgovarati latinski bene, a česima dobže. Nije zato čudo što su zbog tih dviju riječi njegove dvije države ljuto stradale, jer su po njima propali kraljevski gradovi, utvrde, carine i drugi prihodi. Tako se dogodilo da iz Moravske nije ništa dobivao, iz Češke samo vrlo malo i da je u Ugarskoj, u tako bogatoj zemlji, opetovano bio u tolikoj nuždi da nije bilo ni živeža ni vina. Ja sam viđevao sam u Budimu kako su dvorski sluge s praznim bocama zalazili u kuću pečujskoga biskupa Jurja da prime vina za kraljev objed. Nasljednik Vladislava bio je njegov sin Ludovik. On je pak bio dječak i dva dana prije smrti Vladislav je odredio da u ime njegovog maloljetnog sina vladaju odgajatelji Juraj, Brandenburški Margrov te Ivan Bornemisa, zapovjednik Budimske tvrđave. Nad ovom dvojicom dječje kardinal i primas Toma Bakačo Dardada. Na sve to Vladislav još za skrbnike svog sina stavio i Maksimilijana i brata svog poljskog kralja Sigismunda. Početak Ludovikove vladavine nije baš puno obećavao. Kad dolazi na, na vlast, on je dakle odjetak moćne dinastije Agelovića, ali ne moćne Ugarsko-Hrvatsko krajstvo, moćne gledano na nekakvom europskom kontekstu. Ako je njegov otac Vladislav II imao vrlo malo moći, Ludovik kad dolazi na vlast on je još dijete. On dakle ima svega deseta godina, u osnovi umjesto njega vlada Vorska klika. Situacija u kojoj se, u kojoj se on nalazi je takva da u principu na samom kraju njegove vladavine izvještaj koji dolaze sa Budimskog dvora govore da, da nema dovoljno novca u kraljevskoj blagani da se ručak skuha. Pitanje je šta će se moći taj dan jest. Sam Ludovik nema pregovaračke sposobnosti i kraljevstvo vodi u principu umjesto njega plemstvo, visoko plemstvo, a među njima jedan od ključnih ljudi je i Ivan Zapolja, sin Stjepana Zapolje, dakle velikog erdetskog vojvode, koji će onda biti nakon e, Ludovikove smrti jedan od kandidata za Hrvatsko-Ugarsko prijestolje. Situacija u kojoj se nalazi e, Ludovik u principu e, je takva da njegova vlast realno ne doseže izvan samog dvora. Kraljestvo se već u doba Vladislava našlo u jednom stanju lagane feudalne anarhije gdje plenstvo već pomišlja da se traže drugi kandidati. U doba, u doba Ludovika Eh, je situacija takva da se otvoreno, u principu otvoreno pojedini, pojedini plemići zagovaraju dolazak drugih dinastija, pa tako će Krsto Frankopan u jednoj fazi svog vojevanja eh, protiv Osmanlija izravno zastupati struju dakle dolaska Ferdinanda Hadurškog na, na vlast, ali će onda u zadnji trenutak svjestan svih eh, loših strana tog suvereniteta odustati i prebaciti se u tabor Ivana Zapolje. Godine 1522. Suleman Veličanstveni osvojio od vitezova Ivanovaca Rodos. Danji prodar na zapad bio je odgođen zbog sukoba u samom Osmanskom carstvu. Najveći izazov sultanu bilo je gušenje pobuna u Egiptu, gdje su pobunjenici pokušali obnoviti mamelučku državu. Kada je ugušio pobunu, Sulejman se mogao posvetiti prodoru na zapad. U proljeće 1526. njegova vojska pokrenula se prema srednjoj Europi. Na putu je stajalo slabo Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo i njegov slabi i mladi kralj. Kao i prvi Jagelović na Ugarsko-Hrvatskom prijestolju, Ludovik će poginuti na bojnom polju, točnije bježeći s njega. Bio je to kralj vladavine dinastije Agelovića u Ugarsko-Hrvatskom kraljevstvu. Bio je to i kraj tog kraljevstva. Govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu. Kraj je onako prično, siloviti i brz. Naime, u trenutku kada Ludovik je na vlasti, dolazi 1520. na vlast u Osmanskom carstvu, dolazi Sulejman veličanstveni. On traži harač. A Ludovik pod utjecajem s jedne strane papinskog dvora i, i velikaša odbija platiti taj harač i time automatski stavlja kraljevstvo u ratno stanje sa, sa Osmanskim carstvom i Prvi, prvi rezultat je pad Beograda. Vrlo brzo nakon toga će se osmanske trupe preorganizirati i krenuti jedan veliki pohod kojem je cilj krajnji cilj u osnovi bio Beč, što će se i pokazati nekoliko godina, deseta godina kasnije. Ludovik je svjesan što ga očekuje. Pokušava se organizirati velika križarska vojska, međutim činjenica je da on nema nikakvog utjecaja. S druge strane postoji dio plemstva koje nema nikakvo iskustvo, e, dakle dvorsko plemstvo koje nema nikakvo iskustvo vojevanja sa Osmanlijama, ali žele steći vojnu, vojnu slavu. Tako da 1526. kada su osmanske trupe prešle, dakle i došle u principu na teritorij Ugarskog kraljevstva, okuplja se jedna vojna sila koja ni, malo, ni blizu nije dorasla onome što, što ih očekuje na bojnom polju. Dakle, viteška vojska koja čak nije imala ni toliko strpljenja da pričeka i ostatak vojske koje se skupljao, recimo hrvatske trupe nisu sve došle, nisu došle ni sve trupe Ivana Zapolje. I u srazu koji se dogodio u 8. mjesecu na Mohačkom polju, ugarska vojska je bila potpuno potučena. Kralj u osnovi nije poginuo u bici nego u bijegu. Pao je s konja i utopio se po teškim oklopom u potoku. A, što je naravno budući da nije imao muškog odvjetka legitimno. Otvorilo se novo dinastičko pitanje. Njegov sin Ivan Vas kojeg je imao sa jednom dvorskom damom kasnije će se duboko u 16. stoljeću još pojavljivati kao klijent Hadurskog dvora i očigledno će ga Hadurski dvor plaćati da ne poteže nikakva, nikakva pitanja. Tako da je u principu priča s Jagelovićima na, na Hrvatsko-Ugarskom prijestolju će završiti sa Ludovikom drugim. Iako Jagelovići kao takvi tijekom 16. stoljeća upravo u trenutku kada Ludovik nestaje sa, sa povijesne scene u poljskom dijelu, dakle u poljskom kraljevstvu i poljsko, stvari poljsko-litvarsko kraljevstvo oni doživljavaju jedan od svojih vrhunaca s jedne strane postavivši se kao čelna sjeverna država, osporivši e, sve prijetnje teritorijske države i s druge strane osporivši prijetnje koje su dolazile e, od strane rastuće tada Moskovske kneževine.